yigirma yettinchi dars idg'om shamsiya idg'om shamsiya nima aliflomdan keyin o'n to'rtta shamsiya harflarining biri kelganda lomni keyingi harfning ichiga kirgizib o'qish demak aliflom kelib aliflom bilan boshlangan ism agarda shu o'n to'rtta harf shu aliflamdan keyin kelsa shamsiya harflari ana unda lomni demak keyingi harfni ichiga kirgizib o'qishlikka idom shamsiya deyiladi shamsiya harflari ta sa dal val ro za sin shin sod vod to vo lam nun ushbu harflarni demak shamsiya harflari deyiladi bunga misol at tavbatu mana bu yerda alif lom keldida undan keyin tavba degan so'zdagi t keldi at tavbatu deb al tavbatu demaymizda at tavbatu deb lomni tni ichiga kirgizib yuboramiz keyingisi ham assanau sanau الدنيا الدنيا الذكر الذكر الرحمن الرحمن الزيتون الزيتون السميع السميع demak mana bu alif lomdan keyingi kelayotgan ushbu ta fa dal zal harflari shamsiya harflari deyiladi shams bu shamsun arabcha so'z bo'lib quyosh degan ma'noni bildiradi endi bu yerda nima uchun quyosh degan ma'noni bildirishligini sababi mana birinchi misolimizda at tavbatu dedik at tavbatuda aslida al tavbatu lekin lom o'qilmadi o'qilmaganligining sababi quyosh bor joyda chiroqqa hojat yo'q shuning uchun ham lomni tilga kirgizib lomni o'qishlikka hojat yo'q degan ma'noda kirgizib o'qiladi at tavbatu deb keyingi qoida izhori qamariya alif lomdan keyin 14 ta qamariya harflarining biri kelganda lomni bildirib o'qish qamariya harflari ibg'i hajjaka vahif aqimahu degan so'zdagi harflar 14 ta harf hamza ba g'oyin ha jim kaf vov xo fa ayn qof ya mim ha mana shu o'n to'rtta harf qachoniki alif lomdan keyin kelsa alifni ham lomni ham o'qiladi ya'ni lom u harfning ichiga kirgizib yuborilmaydi qamariya qamar degani o'zi arabcha so'z bo'lib oy degan ma'noni bildiradi oy bor joyda pastda chiroq ham lozim bo'ladi chiroq ham kerak bo'ladi shuning uchun bu yerda lom ham kerak bo'ladi degan ma'noda lom ham bildirib o'qiladi bunga misol al azalu mana alif lomdan keyin hamza kelyapti al azalu al baladu aldan keyin ba harfi keldi al baladu al g'oniyu al hajju al jamalu al kalamu al valiyu al xavfu al mulku demak qamariya harflari alif lomdan keyin kelsa lom o'qiladi